Արցախի ներսում ընթացող եւ Արցախին վերաբերող իրադարձությունների առումով վերջին շաբաթն անկասկած հետաքրքիր էր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստինա Քվինը երկուշաբթի հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ը հավատացած է, թե հնարավոր է Ադրբեջանի կազմում ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Իհարկե, հետագա օրերի հասարակական մեծ դժգոհությունից հետո դեսպանը փորձեց հղկել իր արած արտահայտության անկյունները, սակայն Բերանից թռած խոսքը հետ չզբերի։ Այդ արտահայտությունն առավել ցայտուն է ԱՄՆ-ի Հայաստանի անկախության օրվան նախորդող օրն անելը։ Դժվար թե Տիկին դեսպանը կամ նրա ներկայացրած կառավարությունը հավատացած լինեն, թե մոտ 250 տարի առաջ հնարավոր էր բրիտանական կայսրության կազմում ապահովել նոր Անգլիայի ժողովրդի անվտանգությունը։ Պետք է հստակ գիտակցել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում ԱՄՆ-ն այս պայն հակված է հաշտության պայմանագրի շուտապույտ կնքման մեծ հաշվով առանց կողմերի էական շահերի մեջ խորանալու։ ԱՄՆ-ն իր աշխարհակաղակական պլաններն ունի տարածաշրջանում տարածաշրջանում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղությունն այդ պլանների առանցքում է։ Այդուամենայնիվ մեծ է նաեւ հայկական կողմի դիվանագիտական ապաշնորհությունն ԱՄՆ-ի նման դիրքորոշման հարցում եւ շատ առումներով հիմա էլ հնարավոր է ավելին ստանալ ԱՄՆ-ից հօգուտ Հայաստանի։ Ադրբեջանը վերջին շաբաթվա ընթացքում շարունակեց ցուցադրել, թե ինչքանով է հնարավոր ապահովել հայերի անվտանգությունն Ադրբեջանի կազմում։ Նոր սպառնալիքներ, հրադադարի բազմաթիվ խախտումներ, առևանգված հայ զինծառայողների ցուցադրական դատավարություն, տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ այլն։ Շաբաթվա ընթացքում Արցախում շարունակում էր թափ հավաքել հասարակական դժգոհությունը Արցախի շրջապակման պայմանավորված իրադրության խորացման եւ հատկապես Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի անգործության հետ կապված։ Արցախի հասարակության ներկայացուցիչները 5 շաբթի օրը հանդիպեցին նաեւ ռուսաստանյան զորախմբի հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովի հետ։ Ասել թե հանդիպումն անցել է անարդյունք, սխալ կլինի, սակայն ռուսաստանյան կողմը կրկին ժամանակ է խնդրել հերթական անգամ արկախելով Քաշաթաղի միջանցքի ապ պարգելափակման իր ստանձնած պարտավորության կատարումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նույն օրը ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել էր, թե իրենք շարունակում են կոչ անել Ադրբեջանին, որպեսի վերջին նա պարգելափակի քաշաթաղի միջանցքը։ Հավանաբար Զախարովան տեղյակ չէ, որ նույնիսկ 2020 թվականի նոյեմբերյան խիստ հակահայկական փաստաթղթով իր երկիրն ստանձնել է ոչ թե քաշաթաղի միջանցքի վերաբերյալ կոչեր անելու, այլ դրանով երկկողմանի անխոչն հանդոտ երթևեկություն ապահովելու գործառույթ։ Միաժամանակ պատասխանելով հայ լրագրողի հարցին Արցախի նախագահի արած մի շարք հայտարարությունների հետ կապված Սախարովան պատասխանեց, թե ծանոթ չէ ոչ միայն այդ հայտարարություններին, այլ նաև նշված պաշտոնին։ Դա եւս հստակ ցուցիչ է Ռուսաստանի դիրքորոշման։ Դրան զուգահեռ վերջին շաբաթվա ընթացքում պետական ամենաբարձր մակարդակով ակտիվացան ռուսաստանա-ադրբեջանական իրար փոխլրացնող հայտարարություններն ընդդեմ Ֆրանսիայի։ Ընդ որում դրանք չէին վերաբերում միայն գործող վարչակարգին եւ կասկածից վեր է, որ այդ հայտարարությունների առանցքային պատճառներից մեկը հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների խորացումն է։ Դա բնականաբար միակ պատճառը չէ, բայց Հայաստանը կարող է հմ հմտորեն օգտագործել աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոնների հակասությունները ի շահ հայկական պետականության, սակայն դա ոչ միայն հնարավորություններ, այլ նաև վտանգներ է պարունակում, եւ հայկական դիվանագիտությունը պետք է գործի առավել հմուտ։ Վերջին օրերին շարունակվում է նաև ռազմատեխնիկական եւ քաղաքական հարաբերությունների խորացումը Հայաստանի եւ Հունաստանի ու Հնդկաստանի միջև։ Վերջինը նաև լուրջ հայտ է ներկայացնում ներգրավվելու մեր տարածաշրջանում ընթացող աշխարհաքաղաքական գործընթացներում։ Առհասարակ Հայաստանը վերջին տարիներին թեև ոչ շատ արագ, բայց հաստատուն քայլեր է տանում բանակի արդիականացման ուղղությամբ եւ բանակի կառավարման ռազմավարական եւ սպառազինական փոշոտված համակարգերը նոր սերնդի համարժեքներով փոխարինելը անկասկած թույլ կտա ապագայում խուսափել 2016 եւ 2020 թվականների շատ թանկ արժեցած ցախողումների գործընկերներից։ Ինչքան էլ կարևոր է միջազգային համագործակցությունը, սակայն պետք է մեկընդմիշտ հիշել, որևէ պետություն, որևէ աշխարհաքաղաքական կենտրոն, որևէ ռազմաքաղաքական կազմավորում չի պայքարելու ուրիշի փոխարեն, չի գալու փրկելու հալածվածներին։ Պետք է դադարել փրկիչներ սпасել եւ պետք է դադարել ինքնզինքն ընկալել որպես հալածյալ, որովհետեւ հատկապես միջազգային հարաբերություններում ուժեղներին բոլորն են հարգում, իսկ թույլերին կարող են կարեկցել, բայց երբեք չեն հարգում եւ չեն սիրում։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ